Ni jambo ambalo kwamba limekithiri mno. Kila leo unasikia fulani ameaga, sheikh fulani amefariki, mzazi wa mtu fulani ameenda, mwenzetu tulikuwa tunasali naye msikitini haipo tena na kadhalika yote haya ni mambo ambayo yafaa kumpatia Muislamu mazingatio akatambua kuwa leo ni wao na kesho ni sisi na kama ilipowafika wao itatufika nasi pia na hakuna shaka katika jambo hilo idhan as-sa'idu man itta'adha li ghayri na mtu ambaye ni, ni mtu wa busara ni yule ambaye uh, ata, atachukua mazingatio kwa wenzake na atafanya maandalizi ya akhira yake tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu wale wote ambao mtiari wametangulia mbele ya Allah miongoni mwa waislamu na atupatie husnul khatima nasi pia uh, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi Leo tunaingia katika mukaddima wa saba ambapo Sheikh asema anna al-anbiya war-rusula alayhim as-salatu was-salam yatafadaluna fima bainahum yakuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii wanatofautiana miongoni mwao yani hawako sawa katika cheo Allah anasema katika Qur'an tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd hao mitume Allah subhanahu wa ta'ala asema tumewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi minhum man kallama Allah miongoni mwao kuna wale waliobahatika kuzungumzishwa moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'a ba'dahum darajat na Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua miongoni mwao daraja fa ulul azmi afdalur rusul basi ulul azm ndiyo mitume bora zaidi miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na hawa ulul azm ni kina nani na nini maana ya ulul azm Sheikh Fauzani rahima hafidhahullahu tabaraka wa taala aliulizwa swali hili na akasema rahimahullah al-azmu ma'nahu al-quwwatu wath-thabat wal-azmu fil-amr maana ya azm maana yake ni mtu kuwa na nguvu za kiimani na akawa mvumilivu katika mambo akawa akawa na thabat akawa na, na uvumilivu katika kufanya mambo yake na akawa na hamu na ghamu ya kufanya mambo aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul na kuwa mvumilivu kuwa na subra kama walivyokuwa na subra ulul azm miongoni mwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na hili mtume aliambiwa sallallahu alayhi wasallama maudhi na dhiki za quraish zilipokithiri zilipo na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anapitia mengi katika kufikisha da'wa ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha ya kuwa ndugu zako katika mitume waliokutangulia wao nao walipitia dhiki na shida kama hizi na waka, wakawa ni wavumilivu na wenye subra kwa hivyo wewe pia mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anakuamrisha uwe mwenye subra uwe mvumilivu na, na, na usubiri alfaraj usubiri eh, nusra kutoka kwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kujiigiza kwa ndugu zako min ulul azm ama <clears throat> ulul azm ni kina nani shekha sema falmashhuru annahum khamsa jambo ambalo kwamba ni mashuhuri sana miongoni mwa ulama ulul azm ni watano nao ni Nuh Ibrahim Musa wa Isa alayhi msalatu wassalam wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio mitume watano the top 5 prophets Nuh إبراهيم موسى عيسى na Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sallallahu alayhim ajma'in na hao mitume wametajwa katika ulul azm wametajwa katika aya mbili za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala aya kwanza ambayo taja ulul azm ni qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka هنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم هي سوره الاحزاب سوره 33 ايه 7 kwa hivyo unaweza kusoma maana ya na ukapata hawa ulul azmi watano wametajwa katika katika aya hii vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika suratu shura suratu shura aya 13 Allah asema shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din suratu shura aya 13 kwa hivyo kuna aya hizi mbili ambazo imewataja ulul azmi wote kwa pamoja ama aya ya suratul suratul ahqaf فاصبر كما صبر اولو العزم سوره الاحقاف سوره 46 aya 35 Sura hii haijataja majina ya aya hii haijataja haijawataja haija ulul azmi kwa majina bali mtume ameambiwa tu subiri kuwa mvumilivu kama walivyokuwa ulul azmi katika mitume wa Allah au miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hawa ndio mitume watano ulul azm ambao walipitia mengi katika da'wa yao na wakawa wavumilivu na Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua katika akawanyanyua katika daraja kuliko e, mitume wengine wote na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akawa ndiyo mtume bora miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallama aambiwa kuwa mvumilivu kama walivyokuwa hawa ulul azm na afdalul ulul azm ulul azm bora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume Ibrahim alayhi salam na top 5 ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwani yeye ni mtume bora kuliko mitume wote na Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kuliko wanadamu wote na mitume wote miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jambo hili ndugu zangu la kufadhilisha baadhi ya watu kwa baadhi baadhi ya zama kwa baadhi ni jambo ambalo kwamba ni lake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndio amewafadhilisha mitume kuliko wengine wote yeye ndio amemfadhilisha mtume Muhammad kuliko mitume wote Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ana hayo majukumu ya kuwafadhilisha watu wengine kwa wengine zingine Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo anafadhilisha sehemu kuliko zingine Allah ndo anapatia cheo baadhi ya azmina baadhi, baad ya zama kuliko zama zingine kama vile Ramadhan ni bora kuliko zama zingine siku ya Arafa ni bora siku ya Ashura ina utukufu wake na kadhalika basi mtu yoyote hafai kujipatia majukumu haya فاذا رايت من يفضل انسانا شيخ سما او مكانا او زمانا تفضيلا شرعيا دون نص من الشر utakapoona mtu anamfadhilisha mtu fulani anampatia daraja kuliko wengine au anafadhilisha sehemu kuliko sehemu zingine au zama na hali ya kuwa hakuna dalili yoyote ya kisheria basi jua kuwa huyu anafungua mlango wa bid'ah na ni jambo ambalo kwamba halitakiwi ambaye anafadhilisha ni Allah subhanahu wa ta'ala akafadhilisha misikiti tatu akafadhilisha zama ramadhani arafa ashura na kadhalik kwa hivyo sisi tunapatia utukufu na hadhi zile siku watu na sehemu ambazo zimepewa utukufu na Allah subhanahu wa ta'ala wala hatujiongezei katika jambo hilo wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh